mums ir dota tāda lieliska instrukcija grāmata, ko sauc par Bībeli. Bet, diemžēl, mēs arī pret šo lietu bieži vien attiecamies tieši tāpat kā pret instrukcijām, vienalga mobilo telefonu vai ko, ka mēs jau visu mākām. Un mēs sākam lasīt tikai tad, kad mēs nonākam kaut kādā strupceļā. Tad mums ir Dievs, kāpēc tu man nepalīdzi? Bieži vien Dievs mūs iemet tajā situācijā, lai mēs mācītam, lai viņš no, lai no, nolikt mūsu ceļiem, un mēs atdot visu godu viņam. Bībelē lasot, mēs varam ļoti daudz instrukcijas izlasīt gan tā laika cilvēkiem, mūzu, kā mūzus izved izvēl tautu no Eģiptes, kā māla būvēja, šķirstu nu, un vēl daudz dažādas lietas. Tās joprojām strādā. Nekas nav mainījies. Cilvēki cīnījās ar kādām lietām pirms tik daudz gadiem, un mēs joprojām ar tām cīnījās. Tā kā es aicinu, ka mēs katrs varam lasīt, ka tas nav tikai lasīšanas pēc. Jo Mēs neiemātosim debesu valstību ar to, ka mēs būsim izlasījuši Bībeli 5, 10 reizes, 20 vai 100 reizes. Bet ar to, ka tas vārds, ko mēs esam lasījuši, tas ir mūsu sirdīs. Saulē pamācībās trešajā nodaļā ir rakstīts pats dēls. Neaizmirsti manu pamācību, un lai tavs sirds patur sevī manas paušanas, jo tev piešķirsta ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Žēlstība un uzticība tevis neatstāsies. Nesam mums paušus sev valciņā pakāpts un kapu. Uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantos labēlīgi un laipnīgi Dievu un cilvēku acīs. Ne. Sveicīt, mēs varam piecelties. Lūksim. Slavēsim. Viens, kad es stāvu. Paldies Tev par šo rītu. Paldies, ka katru no mums esi aicinājis šorīt uz šo. Paldies, ka tu esi dzīves Dievs, ka tu runā, ka tu dari brīnums. Paldies, ka to visu mēs varam piedzīvot, katrs savā dzīvē. Mēs tiešām lūdzam, ka mēs vēlamies šajā dienā visas lietas novikt, lai varam atdot visu godu un slavu Tev mēs varam saņemt tieši šo maizi priekš šīs jaunās nedēļas. Tiešām mēs lūdzam, ka mēs varam būt vienā prātā, lai to var būt mūsu vidū. Tu visu mēs lūdzam tavā vārdā. Amen. slavēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenība mīlestība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa pārēnības, žēlastība pār mums. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, uzticība paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kunga visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Oh. paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticībā, un tā kunga uzticībā, un tā kunga uzticībā paliek mūžīgi. Sāp paliek mūžu mūžos, tavs tronis neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zanojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Tavā priekšā zanojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dāts, visu, kas man dāts. visapšādākais kungs, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dāvā. žāzamojosies, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. tā kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā kā mīli tu. Stāvs. Paldies, ka kungs tiešām nav kungs neviena kā tu. Debes tās, ka nav tāda Dieva, kāds tu, kungs. Paldies Tev, debes tās, ka tu mūs mīl, kungs. Debes tās, ka tu par mums atdevi visdārgāko savu dēlu kungs, kurš nomir par mūsu grēkiem un augšām cēlās. Dievs, paldies, ka mums ir piedots debes tēvs. Paldies, ka kungs, tu mums esi atklājis savu grību tēvs, savu mīlestību, savu žēlstību Jēzu Kristu, Dievs. Paldies Tev tās, ka mums ir glābšana. Kungs, paļaujieties uz Tevi. Dievs, paldies Tev, ka viss ir piepildīts, ka viss ir padarīts, ka kungs tiešām ir vārds pār visiem tas ir Jēzus Kristus. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi labs Dievs. Paldies, ka Tu esi uzticams Tēvs. Paldies Tev. Visgods un slāv Tev, Tēvs, lai no mūsu sirdīm, no mūsu mutēm, Dievs, no mūsu dzīvēm, kungs, mēs Tēvs pateicamies, kungs, ka Tu mūs esi atzinis, ka Tu mūs esi pirmais mīlais Dievs. Paldies Tev, ka varam toties Tev bez bailēm un ar paļāvību, Dievs. Paldies Tev, kungs. Visgods un slāv Tevs, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Thank you svētus vaļā vēl. allá. tevi pazīt vēl. Viss, ko vēlos tevi satikt šeit šobrīd, viss, ko vēlos būt pie tevis, kungs. Just kā tu pieskāt. Mīļais Tēvs, es tiešām lūdzu, ka es un katrs no mums tiešām mēs vislielākā lieta, ko mēs vēlētos būt, ka Tu būtu mūsu draugs, ka mēs tiektos tikai pēc debesu valstības, jo Tu esi apsolījis, ka pārējās lietas Tu piemetīs, ka Tu gādās par mums labākā par puķiem un putniem, Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi dzīves Dievs un ka Tu gādā par mums, ka Tev rūp tas, kā mēs jūtamies. Paldies, ka mēs varam uzticēties Tev un Tu mūs nekad neesi pievīlis. Paldies Tev, Tēvs, par šo žēlstības laiku, kurā varam dzīvot. Paldies, ka varam būt šeit un kopā Tevi slavēt. Pielūg Tevi. Paldies Tev, Tēvs, par šo lielisko iespēju. Amen. Mēs varam sākumā pielūgt. Debes Tēvs, Tev pateicos, ka var būt kopā ar Taviem ļaudīm, ar Tavu draudzi, ar Taviem bērniem. Es pateicos, kungs, ka mēs varam šajā rītā pielūgt Tevi. Un Tu sagāji to, ka mūsu sirds ir pacelts pret tevi. Tu sagaidi, kungs, ne tikai to, ka mēs šodien šajā rītā tev pielūdzām, bet ka mēs ar savu dzīvi tev pagodinām. Un es lūdzu tevi, dārgais, svētais gars, runā uz mūsu sirdīm šajā rītā. Caur savu svēto gāru. Es lūdzu, ka tu svaidi mūsu ausis, ka tās ir dzirdīgas, atvērtas, ka tās ir spējīgas saklausīt to, ko šodien tu gribi pateikt mums. Un lai mūsu sirdis ir spējīgs satvērt tavu patiesību, un ka tavs dzīvības vārds paliek mūsu sirdīs, lai tas ir paliekošs mūsos, lai tas ir dzīves mūsos, ka mēs varam iziet no šī nama un darīt tavus darbus. Tava gara spēkā, Dievs! Es lūdzu, svētī manas brāļus un māsas, Dievs! Kungs, es lūdzu, lai tava garas spēks nonāk pār katru vienu šeit šajā vietā. Lai mēs spējam satvērt Dievs, tavu patiesību, un tavā patiesībā esam gatavi dzīvot. Gan es, gan arī man brāļa māsas. Kungs, lai svētīts top tavs vārds. Es lūdzu tavu dēlu Jēzus vārdā. Amen. Lai Dievs jūs svētī, man ir prieks būt jūsu vidū. Esmu pirmo reizi, ne kuldīgā, bet šajā vietā, kuldīgā, esmu man šķiet, ka trešo reizi. Bet uh, pirmo reizi šajā rītā jūs draudzē. Un uh, eh, man sauc Arturs, un es esmu tā uh, puiša, puisīša dēls Stefana tēvs, kurš slimoja ar ļaundabīgu audzēju. Ja jūs esat dzirdējuši, kādu laiku atpakaļ, kad Stefanam bija ļaunabīgs audzējs un ārsts viņam nedēva nekādas cerības. Viņš šodien ir dzīvs, viņš ir dziedināts, Dievs ir liels un varens Dievs, mēs tam esam liecinieki. Ja kāds šodien saka, ka brīnumi ir beigušies, tad es nepiekritīšu tam. Jo Dieva vārds ir dzīvs, un Dieva vārds saka, Jēzus vakar, šodien mūžam tas pats. Un ja kāds domā, ka brīnum bija vajadzīgi tajā laikā, lai draudze varētu iesākt savu kalpošanu, tad tā nav patiesība, tie ir maldi. Šodien Dievs dara brīnums, Dievs ir liels un varens Dievs, un to esmu redzējis visā šī, šajā laikā un visa gada laikā, kad esam bijuši kopā ar mūsu dēlu. Tāpēc es sūtu sveicienus no savas sievas, viņa šeit nevarēja būt, bet eh, mēs esam priecīgi, ka mēs varam tiešām baudīt to, cik Dievs ir labs, uzticams un nemainīgs. Viņš ir liels un varans Dievs. Eh, nu, ko es vēl varu pastāstīt par sevi? Man ir viens dēls, kā jūs atsīja, Stefans. Esmu precējies četrus gadus. Eh, esmu no Jelgavas. Jelgavas Uh, varbūt kāds esat bijuši Jelgavā? Visi gandrīz, vai ne? Lielākā daļa, kas te nav bijuši Jelgavā. Es no Jelgavas vasarasvēku draudzes. Un uh, tā nav, jā, un, un, un, un paldies Dievam, tāda ir iespēja šodien būt jūsu vidū. Man ir 20. Es varu sacīt, parasti māsas nesaka savu, savus gadus, bet vīrieši var sacīt, man 25 gadi, vēl esmu jauns, vēl visa dzīve priekšā. Uh, bet kopā ar to kungu esmu 12 gadus. Daudz ko esmu piedzīvojis, daudz ko esmu redzējis, un varu sacīt tikai to labāko, ka Dievs mani nav atstājis. Viņš nav mainījies. Es tikai varu sacīt uh, pretējo. 12 gadu laikā esmu sapratis, ka Dievs ir nācis tuvāk man. Varbūt uh, mēs esam cilvēki. Esmu cilvēks un dzīvē ir visvisādi situācijas, kad mēs varbūt tuvojamies Dievam, un ir reizēm, ka mēs attālinamies no Dieva. Bet Dievs nemainās. Viņš nekad nepagriež mums muguru. Ja mēs pagriežam muguru Dievam, Viņš mums nepagriež muguru, Viņš mūs sauc atpakaļ. Viņš mūs sauc atpakaļ. Mēs zinām to stāstu Bībelē, ka Jēzus iet meklēt ko? Pazudušo avi. Viņš iet meklē to, kas ir noklīdusi. Arī es biju noklīdis. Es piedzīvoju nekristīgā ģimenē, pareizāk sakot, uh, nelabvēlīgā ģimenē. Un daudz šodien sacīt, kas nepazīst Dievu, viņi, viņi daudz sacīt, ka viņam nav nākotnes, viņam nav cerības, viņam nav mērķa, viņam nav dzīves jēgas. Un uh, no vienas puses varētu sacīt, jā, tā arī bija manā dzīvē. Es uh, biju uz tādas uh, robežas, kad uh, biju gatavs taisīt pašnāvību, Dievs man no tā turēja. Uh, ir dažādi gadījumi arī ienaidnieks, viņš e, negulēja un gribēja mani novākt no ceļa. Un tas ir viņa mērķis, bet Dievam bija cits plāns. Un Dievam ir arī savs plāns priekš jūsu dzīves. Mēs neesam vienkārši šeit atnākuši tāpat vien, viņš zina tevi un mani. Viņš redz mūs kā draudzi, bet viņš mūs redz katru individuāli. Un mēs to nedrīkstam aizmirst. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas tā īsumā mazliet par mani. Bet es gribu mazliet eh, nedaudz eh, parunāt ar jums no Dieva vārda. Es negribu daudz eh, jūs aizkavēt, jo daudz nevar runāt. Es skatīšos laikā, bet man tēma būs draudze, kas lūdz. Draudze, kas lūdz. Vispirms runājot par šēm, šo tēmu, es gribu mazliet pieskartos par to, kas ir draudze. Kas ir draudze? Un, eh, ja mēs domājam par draudzi un par to, ja, ja jūs atceraties uh, savu dzīvi, es nezinu, varbūt kāds no jums ir piedzimis kristīgā ģimenē. Ir kāds kristīgā ģimenē piedzimis? Tikai viens, ja? divi. Slavu Dievam! Un kāda no jums varbūt tam nākuši no pasaules? Paldies Dievam, ka mēs esam atraduši Kristu. Vai pareizāk sakot, Kristus mūs ir atradis, jā, jo Viņš mūs meklēja, vai ne? Un uh, es skatos uz pasauli un es skatos uz draugu draudzi pretstatā tam, ko dara pasaule šodien. Mēs redzam, visa, ne, visādi negantība, ehm, netiklība, mankārība, zādzība, slepkavība. Mēs varētu šo sarakstu turpināt un turpināt. Mums, kā draudzēji, Jēzus arī Mateja evanģēlijā, mēs lasām arī citos evanģēlijos, Jēzus saka, mēs esam gaisma. Mēs esam zemes sāls. Amen. Tā tas ir rakstīts, vai ne? Un, un pasaule, draugi, vēro. Pasaule mūs vēro nevienmēr mēs visi būsim kopā, vai ne? Nu, nav tā, ka jūs visi ejat kaut kur kopā. Jūs es, esiet eh, savos namos, jūs esat savos darbos, jūs esat skolā, jūs esat eh, uz ielas, jūs neesiet kopā ar savu draugu, jūs esat pa vienam. Un pasaule mūs vēro. Pasaule mani vēro, viņi skatās, vai patiešām viņš ir īstais Viņš, viņš sevi par kristīti sauc. Ja? Vai patiešām viņš nelieto alkoholu, vai patiešām viņš nesmēķē, vai viņš patiešām nepārkāpj laulību, vai patiešām viņš dzīvo svētu dzīvi, kā viņš to saka. Un pasaule mūs vēro. Apostols Pēters, mēs lasām pirmajā vēstulē, viņš saka, esiet svēti, jo es esmu svēts. Apostols Pēters to nesaka par sevi, ja? viņš citē no vecās derības. Dievs saka, Esiet svēti, jo es esmu svēts. Tas attiecās uz draugu. Mums to ir jāprāta pasaulē, lai pasaule to redzētu. Lai pasaule to redzētu. Mēs prezentējam Kristu, mēs rādām Kristu. Un patiesībā mums jādara to, ko Kristus darīja, jo Viņš mums atstāja piemēru. Viņš mums atstāja piemēru. Tāpēc, lai draudzene spētu sludināt evaņģēlīju, Dieva gara spēkā mums vispirms ir jālūdz jālūdz. Es parasti, kad esmu draudzējis, es runāju par personīgām attiecībām ar Dievu, es runāju par, par lūkšanu, ja? par, eh, par svaidījumu, par svēto gāru, par, eh, par šīm lietām, bet šodien es gribu runāt par to, eh, cik svarīgi ir, ka draudze lūdz. Ka draudze lūdz. Tas, ka mēs esam personīgās attiecībās ar Dievu, tas ir personisks piedzīvojums ar Dievu. Bet tad, kad mēs esam uh, tāds, teikšu tā, kolektīvs. Tas ir kolektīvs piedzīvums, ka mēs esam visi kopā. Un Bībele patiesībā ļoti daudz runā par to, cik svarīgi ir lūgt kolektīvi. Saprotat to, ko es gribu ar to pateikt? Ja? Tāpēc pirmkārt mums jāsaprot, ka lūkšana ir ierocis. Lūkšana ir ierocis, tāpēc atvērsim vaļā Pāvila vēstuli Efeziešiem. Ja jums ir Bībeles līdzi, lūdzu, sekojiet līdzi. Arī sludinātājs var nokļūdīties, vis visādi varbūt, tāpēc sekojiet līdzi. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa un 11. pāns. 11. pāns. Bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām. Es vēlreiz izlasīšu. Bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām. Tātad viens no šiem dieva ieročiem ir lūkšana. Viens no dieva ieročiem ir lūkšana. Un Efeziešiem 6,18 rakstīts, ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi. Esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem. Ja Kristus draudz apzinātos šodien lūkšanas spēka nozīmi, tad mēs to lietotu daudz vairāk, daudz vairāk, daudz vairāk, kā tas tiek darīts. Es saprotu to, ka draudze ir vieta, um, kur kristiešiem ir jāpaceļ savs balss lūkšanā. Kur kristiešiem pirmkārt ir jāpaceļ savs balss lūkšanā. Pieņemsim, ir viens piemērs. Es došu vienu piemēru draudzē, es esmu draudzē, esmu bijis draudzē, kur notiek slavēšana. Mēs arī tikko slavējam, pielūdzām Dievu. Un uh, notiek tā, ka mācītājs, viņš stāv priekšgalā, viņš aicina draudzi lūgt Dievu. Bet ir cilvēki, kas gaida, kas būs nākamais programmā, kas notiksies nākamais. Un viņi tā stāv visu dievkalpam laikā, un viņi nelūdz Dievu. Viņi gaida, ka būs kaut kāda instrukcija, tikko mums minēja par instrukciju. Ja? Viņi gaida instrukciju. Ko teiks mācītājs? Eh, būs kolekte, savāksim ziedojumu, tad mēs darīsim to, darīsim šo. Bet, kad, kad mācītājs aicina, lūdziet Dievu, lūdziet Dievu, pavadiet laiku lūgšanā ar Dievu, viņi, viņi, viņi, viņi vienkārši eh, nesaprot, ko darīt šajā brīdī. Nu, jā, it kā vajadzētu lūgt Dievu, bet viņi gaida kaut ko nākamo, ka kaut kas būs nākamais. Mums ir jāsaprot, ka draudz ir tā vieta, kur mēs lūdzam Dievu. Mēs izmantojam katru brīvu brīdi, lai lūgtu Dievu. Labi, slavētāji lūdz, eh, es atvainojos, slavētāji dzied, mēs dziedam. Mēs varbūt tajā brīdī nejūtam, ka gribam dziedāt, mēs gribam lūgt, lūdziet Dievu. Eh, varbūt sludina Dievu vārdu, mēs jūtam, ka mums ir aicinājums lūgt Dievu, lūdziet Dievu. Varbūt tajā brīdī ir, ir bija tāds eh, gadījums, mācītājs saka, viņš saka, lūgsim Dievu. Draudzi, lūdziet Dievu. Mācītājs pats nevada lūgšanā. Tad, kad mēs vadām lūgšanā, mēs pievienojamies lūkšanā. Tā ir. Amen. Mēs pievienojamies. Tad, kad es lūdzu Dievu, vai kāds cits lūdz Dievu, es pievienojos lūkšanā. Bet tad, kad mēs redzam, ka cilvēks nelūdz, viņš vienkārši saka, aicina lūgt Dievu, tad mēs redzam, ka nav īsti, nu, nefunkcionē tas, nestrādā. Un viņi gaida, nu redz, ja būs kāds priekšā, kas vadīs, tad es iešu tam līdzi. Nē, Draudz ir vieta, Dieva nams ir vieta, kur mums ir jāpielūdz. Neskatoties to, vai kāds vada mūs vai nevada. Jo kas mūs vada? Mūs vada svētais gars. Tas ir pats svarīgākais. Un es to esmu pamanījis, ja? un, un dzirdot un redzot, ka tas tā notiek. Mēs izmantojam katru brīdi, lai lūgtu Dievu, lai meklētu viņu vaigu. Jo mēs esam draugi, mēs esam sanākuši kopā. Ko tad mēs darām Dieva namā? Mēs darām, ko mēs darām? Mēs lūdzam Dievu. Jā, mēs klausāmies Dieva vārdu, mēs mācāmies Dieva vārdu, mēs aizlūdzam cits par citu, mēs lūdzam Dievu. Tas ir ļoti svarīgi. Es to tā saprotu. Pieņemsim lūkšanas apulces. Cik svarīgi ir tas, ka mēs sanākam lūkšanās. Varbūt tā ir eh, mm, diena pa nedēļas vidu. Ja? Draudz sanāk kopā. Mēs redzam, cik maz cilvēku atnāk uz lūkšanām. Tā ir. Vai es kļūdos? Varbūt šeit nāk simtiem. Vai ne tā nav? Es to esmu pamanījis daudzās vietās, arī savā draudzē. Cilvēki nesaprot lūkšanas spēka nozīmi. Viņi domā, nu kāds cits atnāks. Man, es atceros, kad eh, es um, biju tikko jauns atgriezies ticīgs, es biju kādā citā draudzē un citā konfesijā un uh, mazliet palaidies garīgajā nozīmē, palaidies. Un man kāds zvan un saka, šovakar būs lūkšanas sapulce, tu būsi. Zini, nē, man tur tas jādara, man tur tas jādara, man jāmācās, es attaisnojos. Un, un beigās es saku, zini, es būšu ar jums lūkšanās. Es būšu ar jums lūkšanās, es būšu ar jums vienā garā. A, kas bija? Es nolūku klausuli, sēdēju pie televizora. Tā ir tā realitāte. Un daudzi, daudzi tādi gadījumi. Zini, es šodien nebūšu. Es ar tevi lūk, es, es lūkšu, es pievienošos. Bet cilvēks, viņš nedara to. Viņš to nedara, viņš meklē taisnojumus. Kā taisnoties, kā, kā izgrozīties, kā izkrietam cauri. Mums jāmeklē tā iespēja, jo draudze ir vieta, kur jālūdz. Es ticu, ka pirmais ir tas solis, ko Dievs no mums sagaida, kad mēs sākam lūgt, kad mēs sākam meklēt viņa vaigu. Apostoļu darbi 2,42. Un viņi bija uzticīgi apakstuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūgšanām. E, tajā iepriekš, e, man šis ir jaunais tulkojums, es lasu jauno tulkojumu. Tajā, um, es, ne, tas droši vien nav vecais tulkojums, tas ir uh, glika tulkojums, saprotu. Jā? Ja? Tur rakstīts, viņi pastāvēja lūkšanās. Viņi pastāvēja lūkšanās. Ziniet, tajā laikā ticīgie novērtēja lūkšanas. Viņi novērtēja lūkšanas. Viņi zināja, kas ir lūkšana un ka bez tā viņi nevar dzīvot. Te rakstīts, viņi pastāvēja lūkšanās. Tas nozīmē, un mēs lasām arī citā vietā, ka viņi ikdienas sanāca kopā. Ikdienas viņi sanāca kopā. Šodien mēs meklējam visus visādus attaisnojumus, bet tad, kad mūsu sirds ir izsalkusi, Dievs vienmēr pakārtos tā, lai mēs būtu tur, kur mūsu sirds augst. Es tieši runāju šodien par lūkšanu. Ja mūsu sirds augsts pēc Dieva, mēs gribam viņu iepazīt, mēs gribam būt tur, kur ir lūkšanas, mēs gribam būt tur, kur mēs piedzīvojam Dieva spēku, dziedināšanu, atbrīvošanu. Tur, kur mēs iepazīstam Dievu sirdi. Tur arī Dievs mūs noliks. Viņš pašķirs ceļu. Mēs vienmēr atrunājam, man nav laika, nebūs iespējas, es esmu aizņemts, man ir darbs, man ir bērni, man ir ģimene, man arī bērns, man arī ģimene, man ir tas, man tas jādara, man šis jādara. Mēs varam apkraut ceru visādiem pienākumiem. Un ar tādiem pienākumiem, kurus mēs patiesībā nedarām. Bet mēs šeit lasām, ka viņi pastāvēja lūkšanās. Tā bija neatņemama sastāvdaļa. Un ne, ne tikai tad, kad viņi sanāca kopā, sapulcēs, šodien mēs sakām dievkalpojumus, bet īpaši tajos brīžos, kad viņi cīnījās. Bija tādas lūkšanu e, cīņas, ja? cīņu lūkšanas varētu tā sacīt. Ja? Šodien es nezinu, vai tādas vispār pastāv lūkšanu cīņas. Teiks, kāpēc mums ir jācīnās? Jēzus viss ir pabeidzis, viņš viss ir piepildījis pie Golgātas krusta. Jā, viņš ir visu izdarījis. Mums ir ceļš pie Tēva debesīs caur Jēzu Kristu. Viņš ir vienīgais ceļš. Bet ir kādas lietas, no kā mums ir jāatsakās. Ir kādas lietas, no kā mums ir jāatsakās. Es vēlreiz teikšu, ir kādas lietas, no kā mums ir jāatsakās. Es ticu, ka draudzēji, un, un to apstiprina Dieva vārds, ir dots uzdevums, ļoti svarīgs uzdevums sludināt evaņģēlīju visai radībai. Bet bez lūkšanas, bez lūkšanas tas nav iespējams. Šāda veida sludināšana būs neauglīga. Es vēlreiz saku, bez lūkšanas šāda sludināšana būs neauglīga. Tad, kad mēs ejam, mums ir dažādi ikdiena. Iespējams, kādi jūs esat uh, mājās sēdoši, varbūt jūs ejat skolā, kāds darbā. Tad, kad jūs ejat jūs sagaidat, ka jums būs iespēja kādam pa, uh, pasludināt evaņģēliju. Jūs taču gribat kādam pasludināt evaņģēliju, vai jūs, nē, nē, kā viens brālis sacīja, paldies Dievam, es 20 gadus esmu kristietis un neviens nezin, kas esmu kristietis. Amen! Nē, vai ne? Šausmas, bet kad mēs meklējam iespēju, es gribu pasludināt evaņģēliju. Nevienmēr mums varbūt vajag iet ar Bībeli un ar tām raksturvietām, ar visu to citēt. Mēs rādām ar savu dzīvi Kristu. Kas saka, mēs esam piektais evaņģēlijs. Mēs sevi prezentējam kā Kristu. Ja? Mēs rādām Kristu šiem cilvēkiem. Viņi taču vēro mūs. Un, lai mēs to izdarītu, mums taču ir vajadzīgs spēks, drosme. Jūs zināt, Pēteri, apustulu Pēteri. Es nedomāju, no jūsu draudz, draudzējiem nav viens Pēters, vai ne? Nav? Ir, jā, ja? bet es runāju par apustulu Pēteri. Jūs zināt, ko apustulis Pēters izdarīja? Viņš noliedza Jēzu trīs reizes. Mēs sacītu, es gan tā nekad neizdarītu. Es Jēzu ļoti mīlu, es par viņu gatavs nomirt. Viņš arī tā sacīja. Mēs, mums ir ko pārdomāt, ka mēs lasām uh, rakstus uh, un, un, un liktas pie sirds, cik tas ir svarīgi. Un, un Pēters, viņš noliedz Jēzu. Viņš noliedz Jēzu. Un, uh, protams, mēs zinām, ka Jēzus pēc tam ar viņu atkal satiekās, viņš ar viņu runā, viņam uzdod visus visvārdus jautājumus. Bet pienāk tas brīdis, kad mēs lasām apakšu darbos pirmajā nodaļā, ne pirmajā nodaļā, bet otrajā nodaļā, ka nonāk svētais gars par Pēteri. Un mēs lasām pirmajā nodaļā, ka viņš un ar citiem, ko viņi darīja, viņas, viņi bija augšstabā, un ko viņi darīja? Avīzes lasīja, kafiju dzēra. Nē, viņi kopā, nē, es neesmu pret sadraudzību. Sadraudzībai ir jābūt. Sadraudzībai ir sava vieta, jā. Ja? Viņi bija kopā lūkšanās. Jēzus taču sacīja, jūs dabūsiet spēku, svētais gars būs nācis par jums. Kādas lūkšanas? Vienkārši gaidiet, ka nāks par jums svētais gars. Tad šodien arī mēs varam vienkārši sēdēt un gaidīt, ka kaut kas nonāks par mums. Nē, viņi gaidīja un lūdza. Viņi gaidīja un lūdza. Viņi palika pastāvīgi savā lūkšanā. Un otrajā nodaļā ir atkal turpinājums. Viņi turpināja, viņi turpināja lūgt. Un tad, kad viņi saņēma šo spēku, radās kas? Drosme. Pēterim radās drosme, tāpēc, ka viņš bija pilns ar svēto garu. Un lūkšana ir tas rezultāts. Caur lūgšanu mēs tiekam piepildīti, caur lūgšanu mēs kļūstam drosmīgi, mēs esam gatavi iet stāstīt. Tad, kad mēs neesam pavadījuši laiku ar Dievu, tad mēs, nē, nu, es kaut kā izļocīšos. Kaut kā tā kā pastāvējuši malā. Redz, viņš ir evaņģēlis, viņam ir dāvana, viņš varētu iet runāt. Mēs visi esam evaņģēlisti. Tu nevari uzlikt kādam un sacīt, tev ir tāda dāvana. Tu iesi par evaņģēlistu un tu ies sludināt Dievu vārdu. Mums ne, nav jābūt īpašam aicinājumam, lai iet evaņģelizēt. Jo Jēzus sacīja, ka mums to ir jāiet darīt. Ja tu neesi evaņģēlis vai mācītājs, tas tevi neatbrīvo no tā. Tas mani neatbrīvo no tā. Un, ja draudze, es to pats esmu piedzīvojis, tam esmu liecinieks, ka draudze ir vienota lūkšanās, tad šīs lūkšanas izārda vēlna darbus. Jūs zinat, ka lūkšana nes postu ienaidniekam. Mēs izdārdam ienaidnieku teritorijas, un viņš bēg. Tā ir realitāte. Ja svētais gars mums dotu redzēt ar gara acīm, kas notiek gara pasaulē, mēs būtu pārsteigti. Mēs būtu pārsteigti. Mēs to neredzam, un reizēm domājam, mēs lūdzām, mēs taču lūdzām, bet nekas nenotiek. Jūs neredzat, kas notiek. Jūs neredzat, kas notiek cilvēku sirdīs. Vienu brīdi cilvēks, kas ir pazudis, viņš jau jums var noliegt jēzu, bet viens brīdis varbūt viņš var atnākt pie jēzus. Un līdz ar to, kad tu sāc lūgt par cilvēku, Dievs ir sācis strādāt ar viņu. Dievs ir sācis ar viņu strādāt. Dievs ir varants. Ne jau jūs esat tie darītāji, ne jau es esmu to, tas darītājs, bet svētais gars. Viņām ir visa vara. Ne jau mēs esam spējīgi stāvēt pretī vēlnam. Es neesmu spējīgs. Mēs varam mīsīgi mēģināt kaut ko darīt, bet mums ir šis gara ierocis, lūkšana. Un mums ir jāiemācās lūgt saskaņā ar vārdu. Saskaņā ar vārdu. Es dzirdēju tādas lūkšanas. Uh, domāsim pozitīvi, domāsim labas lietas, labas domas, kungs ar mums, tas nav saskaņā ar Dieva vārdu. Mums jālieto Dieva vārds. Atcerieties, ka Jēzu kārdināja tuksnesī. Atcerieties, kas viņu kārdināja? Vēlns viņu kārdināja. Ko viņš, ko viņš darīja? Ko viņš darīja? Viņš taču nesēdz, nesēdz. Man ir labi, man negribas ēst. Liec man mieru, sātan. Nē, viņš lietoja Dieva vārdu. Dieva vārdu. Ja? Un mums arī, mums kā Dieva bērniem, Mēs nevaram teikt, nu, Jēzus, viņš taču ir Dieva dēls. Viņš bija cilvēks, miesā, tieši tāpat kā mēs. Un mums ir dot tieši tāda pati autoritāte un spēks caur Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu. Draudze ir tā vieta, kur lūgs par slimajiem. Draudze ir tā vieta, kur lūgs par uh, m, mm, pazudušajiem. Draudz lūgs par tiem cilvēkiem, kuri ir uh, atkarīgi, saistīti. Kas viņiem palīdzēs? Psihēne, slimnīca. Cilvēki varbūt mazliet kaut ko var palīdzēt, bet mēs, kā draudzene, esam šis instruments Dieva rokās. Un mums ir jālūdz par šiem cilvēkiem. Esmu dzirdējis, cilvēks sūdzāmies, nu varētu sacīt tā. Cilvēki pārdzīvo, viņi saka, esmu draudzē un par mani nelūdz Dievu. Tur nav iespēja, ka par mani aizlūdz Dievu. Tur altārs nav atvērts. Tas ir briesmīgi. Pie Jēzus nāca slimi, apsēsti, nelaimīgi, greicinieki. Viņš viņus dziedināja, viņš viņus atbrīvoja. Un ne tikai viņš viņus pabaroja. Draudzē vajadzēja būt tādai vietai, kur cilvēks patiešām saņem ne tikai vārdisku atbalstu, bet aizlūgšanu. Aizlūgšanu. Kur vēl par tevi lūgs? Kur par tevi vēl aizlūgs? Ja tā nebūs draudze, ja tā nebūs draudze, ja te nebūs tavi brāļi un māsas. Vēl viens piemērs, runājot par lūgšanu, ir tik ļoti svarīgi, ka draudzē ir lūdzēji. Viens mācītājs sacīja, un es gribu viņam piekrist, kamēr draudzē ir lūdzēji, tikmēr draudz ir dzīva un funkcionējuša. Amēn, jūs piekritīsiet. Kamēr draudze lūdz Dievu, kamēr draudze nes uz rokām savus vadītājus, lūdz viens par otru, lūdz par savu pilsētu, kamēr draudze to dara, tikmēr notiek lietas. Un mēs varbūt neredzam, bet Dievs strādā ar to. Dievs strādā ar to. Es pastāstīšu vienu gadījumu, bija draudze, kur um, Nebija lūkšana kalpošana. Nebija lūkšana kalpošana. Tas, ka tur cilvēki bija, kas lūdz, tur bija cilvēki, kas lūdz. Bet tur Dievs deva e, iespēju izveidot lūkšanu kalpošanu. E, bet pirms tam tomēr šajā draudzē, mm, teikšu godīgi, bija problēmas ar, ar lūkšanu. Bija, bija problēmas. Tad, kad šī kalpošana tika izveidota, pievienojās ļoti daudz cilvēku. Ļoti daudz cilvēku pievienojās jo tā draudze varbūt nebija diezgan liela, bet tur bija ap 20 cilvēki. Un pagāja kāds laiks, ziniet, cik palika? Kad pieci no tiem 20. Mēs redzam uzticīgos. Mēs redzam uzticīgos. Mēs redzam tos, kuri nodevušies. E, bija, protams, daži cilvēki, kuri aprecējās, kuriem ģimene un bērni, es to sapratu tikko bērniņš, tos saprotu. Bet es redzēju, ka cilvēki ir nodevušies, viņi ir gatavi iet un cīnīties un lūgt. Un tad, kad izveidojās šī lūkšana kalpošana, Dievs cēla ārā visādas lietas, kas notiek. Es jums pateikšu vienu lietu. Tad, kad draudzene lūdz, vai tā ir lūkšana, kalpošana, vienalga, tā ir draudzene, tā ir draudzene sastāvdaļa, tas, tas notiek draudzē, tad Dievs tīra un šķīsta savu draugu. Vai mēs gribam staigāt ar krunkānām, vai, vai draudzene būs krunkaina un netīra un nešķīsta, mēs nevaram sacīt, ka mēs esam perfekti. Mēs neesam perfekti. Arī dzene, es neesmu perfekts. Un katru reizi mums jānāk Dievu priekšā, lai savu sirdi izskatītu. Un Dievs ceļ ārā kaut kādas lietas. Dievs ceļ kādas lietas ārā, viņš uzrāda un parāda konkrētiem cilvēkiem. Un Dievs šķīst savu draugu. Es gribu redzēt tādu draugu Latvijā, ka Dievs šķīsta ne tikai mani, bet mūsu kā draudzi Latvijā, ka Dievs var tādu lietot. Dievs var lietot sirds tīrus un sirds skaidrus cilvēkus. Un tīru un skaidru draudzi. Ja draudz būs tīra un šķīsta, viņi varēs nes, nes svētību savai pilsētai. Cilvēkiem, kas ir apkārt, to nevarēs nepamanīt. Un caur šo lūkšanu kalpošanu Dievs ārdīja vēlnu darbus. Mēs redzējām, kā, cil... kā Dievs atbrīvo. Bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām, jo miesa iekāro pretēji garām, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī. Jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Ja gars jūs vada, jūs nesat zem bauslības. Miesas darbi skaidri zinām, Es nelasīšu tos miesas darbus. Jā, jūs zināt, jūs esat lasījuši. Mēs zinām skaidri, ka gars ir pret miesu un miesa ir pret garu. Tur skaidri rakstīts. Skaidri rakstīts. Un runājot par lūkšanu, es teikšu godīgi tā. Mana miesa lūgt negrib. Jūs piekritīsiet, jūs, jūs arī negribat lūgt, vai ne? Esiet godīgi, esiet godīgi, esiet godīgi. Es to atzīstu. Es lūgt negribu, tāpēc, ka man miesa negrib. Bet tā pašā laikā es zinu, ka mans gars izsalcis. Es gribu, man vajag. Es zinu, man vajag. Man vajag. Mēs lasām tikko skaidri lasījām, ka gars ir pret miesu un miesa ir pret garu. Tātad visu laiku notiek šī nemitīgā cīņa. Mums ir izvēle. Tātad, ja es pieceļos no rīta, ja, es mazliet runāju par tādām jau, jau mazliet par personīgām attiecībām, bet tas ir ļoti svarīgi, jo kādas ir mūsu personīgās attiecības ar Dievu, tas arī notiks mūsu draudzē. Saprotiet? Arī draudzē. Arī draudzē. Kolektīvi, ja? Tas arī parādīsies, tas arī izies no mums ārā. Un e, man ir izvēle, vai es to darīšu, vai es to nedarīšu. Vai es lūkšu, vai es nelūkšu. Dievs mums ir devis ļoti lielu atbildību, kā jau sacīja, pasludināt evaņģēliju šeit virs zemes. Un draudze ir tā vieta. Draudze, tikai un vienīgi draudze. Draudze būs tā, kas svētā gara spēkā ies un pasludinās evaņģēliju un caur lūkšanu tas notiksies. Vispirms caur lūkšanu mēs redzam, ka e, ejot cauri visam, visiem ap, visam apustuļu darbu e, grāmatai, tālāk arī apustuļu, e, arī Pāvila vēstulēm mēs lasām, mēs nevaram iet savā spēkā. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Mēs varam mēģināt visu visādi izlocīties. Mēģināt. Es neesmu par to, ka cilvēki izglītos un viņiem ir teoloģija, viņi var runāt, viņi var sludināt un mācīt eh, ļoti dziļas un labas lietas, bet paši teologi ir atzinuši, ka viņi neizprot šo spēku. Viņi neizprot šo spēku, bet mums ir jāmeklē tas. Meklējiet mani, saka tas kungs, un es jums atklāšos. Meklējiet mani. Redziet, reizē mēs evaņģēlīju vēsti sarežģījām. Bet patiesībā viss ir tik ļoti vienkārši. Viss ir ļoti vienkārši. Viss ir ļoti vienkārši. Tad, kad mēs nākam pie savu debesu tēvu, mēs ejam pie viņa kā pie savu tēvu, kā pie sava tēta. Tad, kad jūs, e, jūs ejiet pie saviem vecākiem, jums taču nevajag īpašas attiecības, lai viņi ar jums sāktu runāt. Jūs ejiet pie viņa kā bērni. Pavadiet laiku ar viņu, runājiet ar viņu. Un tad, kad mēs pavadām laiku vienatnē ar Dievu, tad mēs redzam, ka draudzē šis lūkšanu gars, šis lūkšanas spēks, tas tiek pacelts arī draudzē. Ja es nemaldos, mācītājs Agris Ginko, viņš sacīja, ka Dieva mājas um, draudzē ir viens no šiem mērķiem personīgas attiecības ar Dievu lūkšanu, vai ne? Virzīt uz priekšu, ka tas ir tas uh, svarīgākais. Un tad viss pārējais. Nu, nepavēlti, brālis jau minēja, uh, Cinieties par priekšu pēc manas valstības, pēc manas taisnības. Tad viss pārējās lietas jums tiks dots. Tad viss pārējās lietas jums tiks dots. Es kādu laiku runāju par tēmu par dievu ieročiem. Par dievu ieročiem. Mums draudzē ir doti dievu ieroči. Draudzē nav jāiet ar miesas ieročiem. Esmu redzējis, ka draudze izirst. Es to esmu redzējis. Esmu bijis draudzē, kur draudze izirst. Tur lūkšanu nav, tur lūdzēju nav, cilvēki viens otru apmelo, cilvēki viens otru uh, ir gatavi, kā mēs lasām galotiešu vēstulē, skatieties, ka jūs viens otru nesaplēsiet. Jā? Mēs lasām Dievu vārdā. Cilvēki ir gatavi viens otram atriepties, un tad jautājums, Dievs, kur tu esi? Kāpēc tā notiek tavā draudzē? Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu draudze, lai jūsu draudze un draudze Latvijā spētu funkcionēt Dieva garu spēkā, lai viņi varētu stāvēt un rādīt piemēru pasaulē, mēs nedrīkstam atstāt lūkšanu. Mēs nedrīkstam atstāt lūkšanu. Dievs sagaida, ka mēs esam draudze, kas lūdz. Jā, pirmkārt, katrs individuāli, arī es, bet draudze, kas lūdz. Draudze, kas ir gatavi iestāties, Tad, kad mums ir savas vajadzības, mēs, mēs eh, varam stāvēt stundu ceļiem un lūgt. Bet vai tu esi gatavs iestāties par to, kas tev varbūt nav uh, tavs sieva, vīrs, brālis vai māsa? Viņš varbūt ir tavs ticības brālis vai māsa. Vai tu esi gatavs iestāties? Vai mēs kā draugi esam gatavi iestāties? Man ir jāvada lūkšana tīkls, mums ienāk uh, tik daudz vajadzības, vis visādas cilvēks stāv uz, eh, uz nāves robežas. Paldies Dievam, ir cilvēki, kas ir dziedināti. Arī tie, kas stāvējuši uz nāves robežas. Liekas, Es viņus nepazīstu, tos cilvēkus. Mēs viņus nepazīstam, bet mēs par viņiem lūdzām. Tie ir mūsu brāļu māsas, tā ir mūsu draudzene. Mēs tā reizē domājam, Nē, šī ir mana draudzene. Es esmu no Jālgavas draugs, Jālgavas draugs ir mana draudzene. Vai arī reizēm cilvēki savas konfesijas sadala, reizē mēs, mēs, mēs. Nē, Kristus draugs. Mēs nevaram dalīt sevi konfesijās, mēs nevaram sevi dalīt draudzēs. Ir viena universāla draudzene, Kristus draugs. Un mums ir tieši tāpat kā Jēzus. Viņš iestājās, viņš nepagāja garām mums ir jāiežēlojas. Mēs lasām šo vārdu iežēlojās. Jēzus, viņš iežēlojās. Vai mēs esam gatavi iežēloties? Vai mēs esam gatavi iežēloties? Draudze, kas lūdz Dievu, draudz, kas meklē viņu vaigu. Izmantojiet visas iespējas, kas jums ir dots. Izmantosim visas tās iespējas, kas mums ir dots šodien, Es nezinu, kas notiek pa nedēļu, varbūt jūs kaut kur sanākat kopā. Izmantojiet tādas iespējas. Lūdziet viens par otru. Lūdziet cits par citu, tā rakstīts Dieva vārdā. Negaidiet, ka jums pie jums nāks mācītājs, ka pie jums nāks kāds augstāks stāvošs cilvēks. Lūdziet cits par citu. Redz, viņam nav dziedināšanas dāvana. Viņam nav pravietošanas dāvana. Kas man ar viņu? Lūdziet cits par citu. Tev nevajag pravieti. Tev nevajag dziedinātāju, tev nevajag nezinu kādu apdāvinātu cilvēku. Dievs var lietot arī vienkāršu cilvēku. Mēs cilvēki uzliekam kaut kādas latiņas. Mēs domājam, tas ir augstāks, tas ir zemāks, bet Dievs, viņš tā uz mums neskatās. Viņš tā uz mums neskatās. Es ticu, ka Dievs var lietot katru no mums, katru no jums, un viņš jau to dara. Un viņš jau to dara. Tā ir viņa griba. Ziniet to stāstu vecajā darībā, kad kam Dievs atvēra muti? Kas? Nedzirdēju. Ēzelim. Nu, ja viņam, viņš ēzeli lietoja, tad jau viņš arī mūs var lietot. Mēs esam jaunās darības draudze. Mums ir milzīga privilēģija. Mēs dzīvojam jaunās darības laikā. Jēzus, viņš ir atvēris ceļu uz debesīm. Caur savu nāvi mēs varam pieiet pie žēlstības troņa, kā draudzene. Debesu Tēvs, es pateicos par taviem bērniem. Debesu Tēvs, es pateicos, ka tu esi aicinājis mums būt par lūdzējiem, par aizlūdzējiem. Kungs, un es lūdzu, lai mēs patiešām neesam tādi, kas stāv malā. Kungs, es, jā, es gribu lūgt Dievs, lai mēs neesam vērotāji, bet lai mēs esam dalībnieki. Dievs, es lūdzu Jēzus vārdā, kungs, lai mēs patiešām esam draugi, kas lūdz. Draugi, kas iestājas. Es lūdzu tās, ka mēs izmantojam visus šīs žēlstības mirkļus, ko tu mums esi devis mūsu dzīvē. Ka mēs nepalaidām tās iespējas garām, ko tu esi mums devis. Es lūdzu, Tēvs, ka Tu aizdedzini mūs ar lūgšanu garu. Es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu piepildi savu draugu ar spēku, ka mēs izējām no šī nama piepildīti, saņēmuši drosmi, iedrošinājumu no Tava vārda, Kungs, no Tava gara, ka mēs varam Dievs pasludināt evaņģēlīju Es lūdzu Dievu patiešām, lai mēs esam draugi. Un lai šī ir tā vieta, kur ticīgie var sanākt kopā un lūgt viens par otru. Un ka viņi var piedzīvot varenas uzvaras. Es lūdzu Dievu, ka mēs nepārtraucam lūgt par slimajiem, ka mēs nepārtraucam lūgt par atkarīgiem, par saistītiem, ka mēs nepārtraucam lūgt par tiem, kas ir pazuduši. Tēvs, es lūdzu, ka mēs nepārtraucam lūgt par mūsu pilsētu. Es lūdzu, tās svētīs šo draugu. Es lūdzu, kungs, lai lūkšana šajā draudzē, kungs, tiek nesta tev priekšā, kungs, lai balsis tiek paceltas lūkšanā. Es lūdzu, Tēvs, Jēzus vārdā. Svētī, kungs, savu draugu. Es lūdzu, svētī kuldīgu. Es lūdzu, kungs, par garīgo atmodu šajā pilsētā. Es lūdzu, mans Dievs, atgriezt cilvēkus uz patiesības ceļa. Es lūdzu, Tēvs, atver cilvēku sirdis un dzīves, mans Dievs. Es lūdzu, lai tās atkarības un saistības, ar ko viņi ir sasaistījušies, mans Dievs, ka tās nokrīt kā važas, mans Dievs, no viņu dzīvēm, viņu sirdīm, ka viņi piedzīvo patiesu brīvību tevī, ka viņi piedzīvo brīvību svētajā garā. Un Tēvs, es lūdzu, kungs, ja šeit ir kāds, kurš nav piedzīvojis to, es lūdzu, kungs, palīdz viņam to piedzīvot, brīvību svētajā garā. Es lūdzu, Tēvs, Jēzus vārdā, Kungs, ja kāds šeit ir slims, kungs, pieskries un dziedini. Es lūdzu, kungs, lai visas slimības saites nokrīt, lai tava dziedināšana nonāk, mans Dievs, Jēzus vārdā. Es lūdzu, Tavs pieskaries un atjauno, piepildu ar savu garu, ar savu dzīvības garu. Dod kungs savai draudzēji apgaismotas gara acis, ka tā spēja redzēt Dievs ar tavām acīm, ka tā spēja runāt ar tavu muti, mans Dievs. Kā tu sacīji mūzim, tu nerunāsi, bet es runāšu caur tevi. Es lūdzu, mans Dievs, iedrošini savai draudzēji Kungs iedrošina savai draudzēji lūgt vairāk, meklēt vairāk. Un es ticu, Kungs, ka tava draudzene piedzīvos to, ko tu esi sagatavojis, to, ko tu Dievs esi apsolījis savā vārdā, ka tu izliesi no sava gara pār visu miesu, pār savu draugu. Jo ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to tu, Kungs, sagatavojies tiem, kas tevi mīl. Tu to esi sagatavojis savai draudzēji. Un es lūdzu, Kungs, ka tava draudzene nepagurst, ka ka tava draudzene paceļās tavā spēkā, Dievs. Es lūdzu, pacel kalpus, pacel savā spēkā kalpus, jauniešus, mans Dievs, bērnus. Es lūdzu, Kungs, pacel Dievs arī tos, kuri jau nogājuši jau kādu gabalu savā ticības ceļā. Pacel sirmgalvis, mans Dievs. Es lūdzu, lai tava gara spēks nonāk pār viņu dzīvē, mans Dievs. Atjauno ticībā tos, Kungs, kas ir paguruši ticībā. Es lūdzu, mans Dievs, Kungs, ļauj Dievs atjaunot altāru altāri, kur tas ir varbūt sabrucis Dievs, kāda dzīvē mans Dievs, ka šīs attiecības ar tevi tiek atjaunotas. Es lūdzu, mans Dievs, ka mēs nepagurstām savā ticības ceļā, kungs, paļauties uz tevi, Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, jo mēs esam Kristus draugi. Mēs esam tava draudzene, kungs, mans Dievs. Un palīdz mums apzināties, ka mēs esam draugi. Kungs, šajā pasaulē ielikta, kungs, ka mēs esam atšķirti no šīs pasaules, ka mēs esam aicināti ārā, ka mēs neesam šai pasaulē, Dievs, bet mēs esam no šīs pasaules izrauti, lai kalpotu un darītu tavu darbu, man mans Dievs. Es lūdzu Tēvs Jēzus vārdā, Kungs, ka mēs varam rādīt piemēru šai pasaulē, Dievs. Es lūdzu, Kungs, lai mēs visu pirms esam lūdzēji, lai mēs esam gatavi nolikt ceļus tavā priekšā, gatavi pazemoties un staigāt tavā priekšā ar sirds čīstu un sirds skaidru sirdi. Svētī, kungs, manas brāļas māsas, svētī šo draugu, svētī vadītājs, svētī kalpotājs, svētī kalpošanas mans Dievs, un lai tavs svaidījums ir pār taviem kalpiem, lai tavs svaidījums ir pār katru Dievu, kas dara tavu darbu šeit, šajā pilsētā. Es lūdzu, mans Dievs, lai šīs ticības rokas, lai šīs lūkšana rokas nepārāk nepagurst. Es lūdzu, Tēvs, Jēzus Kristus varanajā vārdā. Amen. Amen. Es ceru, ka es neaizrunājos par daudz. Lai Dievs jūs svētī. Paldies!